не вгамовувався директор. Безпалий безпомічно оглянувся, його обличчя перекривила гримаса страждання. Усіх. Ви справді вважаєте, що він не чув? звернувся до Майдана Бас. Він маскується під дурника. Так легше. Вліпити йому догану. Серйозне засідання переводить на сміх. За що догану? притис до грудей руки Донат Прохорович. Він умить переродився. Його обличчя було осмислене і стривожене. Я ж нічого. Я завжди за за передове прогресивне, бо й сам зараз почне розказувати про рябу кобилу, голосно прошепотів хтось у нього за спиною. Ніхто не засміявся, аби спали і знітився київський інтелігент, він і справді любив розказувати, як під час голодних років громадянської війни їздив хлопчаком на боці, розвозив воду рябою кобилою, і кобила та була коростяла. Звідти він виводив своє пролетарське походження. Він таки трохи клеїв дурника колись і безпалий мав свою вищу точку. Був навіть підручник безпалого, який усі забули. І Тищенко теж. Він чомусь пригадав тільки його пораду, сказану на самоті Оглядайтеся. Може, це і справді була найвища мудрість безпалого. Оближте його, махнув басові рукою майдан. Спектакль не вдався, і він нахмурився, мовчав. Мабуть, знову шукав якогось викруту. Отже, ми не дійшли згоди. Тищенкові пригадалося, що саме ці слова сказав їм колись міністр на колегії. Мабуть, пам'ятав і майдан. Вони зустрілися поглядами і розбіглися. Тищенку здавалося, що він зараз скаже треба працювати на справу, а ти на людей. І ось результати. І вже крутилася на мислі відповідь через людей. Майдан нічого не сказав. Якщо ми їхали тут, то треба передати справу на партком, твердо сказав Бас, а також у міністерство. Повинен бути порядок. А я вважаю, що справу вичерпано і пропоную обмежитися оцим обговоренням, сказав Огієнко. Що ж, будемо голосувати, сказав майдан. Хто за першу пропозицію? За другу? Донате Прохоровичу, ви піднімали руку двічі. За яку пропозицію ви голосували? Ну, за ту, за кращу, а точніше безпалий не пуляв очима. Він хотів угадати рішення директора і не міг. Виробив собі стратегію прожити так, аби ніде не заплутатись, не дати себе нікуди втягнути, плести за течією, в течії жодного метра проти. Треба тільки вгадувати течію. А що з тебе сміються, нехай? Це навіть добре, бо дивляться зверхньо, не заздрять. Навіть вечірко поляпує його по плечу, думає, що розумніший за нього. Дудки. То хіба не ясно, за яку пропозицію йому голосувати? За вашу, сказав він, віддано дивлячись у очі майданові. Справді, підвів голову бас. Ви, Денисе Івановичу, здається, не голосували? Майдан не відповів. За більшістю голосів проходить пропозиція баса, сухо повідомив він. Засідання вважаю закритим. Є якісь заяви? Немає. Члени ради і члени комісії закликані на раду підводилися тихо, без звичного гомону.